urudi jarriko naiz. Andoni, Jon Andoni, Jon, bai. Bueno, ba, ba, kontzeko. No, ez, Jon Andoni. Jon Andoni, Jon Andoni. Bai, ondi bai. da, alba, lehenengoa. Ah. ah, hori. Eh, konte guztu bat, masa zaren, osaren, lana... Zaren, ba, eh, lana, eh, bueno, martuten eh, lan, lan egiten dut. Eh, ba, egunero donostaldera joaten naiz, eta, bueno, e, Euskara asko gustatzen zait, baina bizkairaz mitatzea. Ah. Euskotan zait, e, ba hori, gustatzen jat, e, eta tole guztia. Baina, nire ustez, ba, batua e, ikasi behar duzu, eta bero berokoa. Ba, bero, ba, hori, bizkairaz. Eta mazutenen nahi den duzu lan? Bai. Mazutenen... Bai, kontzeroa bezala. Mazutenen bai. gaztelan? Bai, bai, bai. Oh. Bai, gutek eta gure guztia. Eta, zemo duzu Ba, bueno, asko da pia eta edo Oiko ba. Hore da, eta bizi. Eta, bueno, e, Andrea jabat e, daukat. E, uste dute e, horreko e, urtean e, naizela. Baina, e, diru pizka bat e, horreztu dugu eta, bueno, poliki poliki e, jaun behar dugu. Eta, uh eta ja, e, eta pizua eta nuen ez dizu, eh? Pizua, horren dikez, ez dugu, ez dugu eh? ez dugu erozi. baina, beno, agian, lehioan edo betxun. Uh eh, ni e, algortakoa naiz, naizen, eta, beno, baina, e, babadak izue, pizuako direla, eta, beno, etxe bide, bidean, apuntatuko dugu, eta, Bai, aurro martuten dira, ez? Ez duzu, bentsatu agian, eh, errentagian... Eh. Ez dugu, bueno, uste dut, e, nire lana e, jalatuko dugala, eta, bueno, e, ba, eudaltzaina izateko posaketak e, prestatzen ari naiz, eta hori guztia, edo, zultzailea. Baina... Eta Bai, bai, bai. Baina, bueno, nire ustez, oposaketak oposa oso gorrak dira, eta jo,

Oiga, Luis Ardeo, había... Bingo bajo. joa. bajo. Vale, bai, eta a fuego al cabrón. Marcarse bueno. Ba, beno, ba, ba, e, lehen argazkian, e, eh, dakuzadana hause da, ba, e, mm, ba, gian, e, no e, e, agurraren loteria, eta tenten zaten, ba, eta bueno, zenbaki bat eta gauzak e, izango dira ba eh zaio funtsoren e, e eta beno e, bigarren e, jarraskian ikusten dudana, ba ikusten dut ba e, abia loteria tokatu eh saiela eta ba